بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مت فردت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا 84. Sure El-İnşikak İnfitar suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 25 ayettir. Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Gök yarıldı Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman Yer dümdüz edildi içinde bulunanları da atıp boşaldı ve Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır. Ey insan şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin.'' Sonunda ona varacaksın. Kimin kitabı sağından verilirse kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak da ailesine dönecektir. Kimin de kitabı arkasından verilirse derhal yok olmayı isteyecek. Alevli ateşe girecektir. Zira o dünyada ailesi içinde mal, mülk sebebiyle şımarmıştı. Bu ayette dünyada zengin olup da etrafına yardım etmeyen, egoist olarak yaşayan, zenginliği kendisi için bir imtiyaz sayarak fakirleri, yoksulları hiç düşünmeyen kimselerin ahiretteki acıklı hali sergilenmektedir. Bu ayetten gerekli ibret dersini almayanlar ölümle kendilerini azabın ve ateşin içinde bulacaklardır.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 Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Hayır, şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, Dolunay olmuş aya yemin ederim ki halden hale geçersiniz. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler. Mahalde geçen secde etmezler ifadesi şu şekilde de açıklanmıştır. Bir, saygı göstermezler. İkincisi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler secde ayeti okunduğunda secdeye kapanırlarken onlar dikilip dururlar. Üçüncüsü namaz kılmazlar. Aksine kafirler yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların gizlediği şeyler çok iyi bilir. Resulüm onlara acı azabı müjdele. İman edip salih amel işleyenler başkadır. Onlar için arkası kesilmeyen bir mükafat vardır.